Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa! Nakaka-inlove! Dear MOR! Dear MOR Magandang araw sa inyo, Popoy at Asmin. Minsan ko napakinggan ang programa ninyo habang nanananghalian sa isang karinderya malapit sa opisinang pinapasukan ko. Naisip ko, ako rin kaya sumulat sa inyo pero hindi ko sigurado kung mapipili ninyo to. Una kasi sa lahat, hindi ko alam kung maniniwala kayo. Pangalawa ay may halo itong kababalaghan. Ako nga pala si Ben, 33 years old at may maayos na trabaho. Sabi nila maswerte daw ako. Hindi na raw kasi akong nahirapang hanapin pa ang babaeng pakakasalan ko. At yon ay si Pia. Magkaklase kami noong college na in love na agad ako sa magandang ngiti niya. Kaya sabi ko, gagawin ko ang lahat para mapalapit sa kanya. Hindi ko alam pero siguro crush na rin niya ako nung uh, mga panahon na yon. Kasi hindi naman kami mapaghiwalay na mula noon. Sabay naming binuo ang mga pangarap namin. Unti-unti rin namin itong inaabot. Kasama na nga rito ang magpakasal at magkaroon ng sarili naming pamilya. <laughs> <laughs> Ikaw talaga. Paalis na lang tayo, nangaharot ka pa. Susumari ka paliga. Mm-hmm. If I know, gustong gusto mo talaga, lagi ako nakasiksi dyan sa kilikili mo. <laughs> Ang feeling talaga nitong asawa ko to. Ano feeling? Totoo kaya yun? Ay mo akong malayo iyo eh. Hmm, grabe naman ah. Gwapong-gwapo lang sa sarili niya oh. <laughs> ah, ganun ah. Ha? Ay, ano ba? <laughs> ano, ano? Be! ano ah? <laughs> Yan. Pilingero pala ako ha. Ito ha. Uy. Gwapong-gwapo pala ha. Ano ha? Ano, ano, Uy, ano? hindi na ako makahinga. nun. hindi, hindi. Ah. Ah, ano, ayoko, ayoko. Ha? Ano, ano? Oo na, oo na. Ano, ha? Sige na, tama ka na. Ay, ha? na. Oh, hindi na ako pilingero. Hindi na, hindi na. So, gwapo talaga ako? <laughs> Oo na, mahal. Ikaw naman talaga pinakagwapo sa balat ng universe para sa akin. Yon! Eh. Yan ang gusto kong marinig sa'yo. <laughs> Grabe ka, mahal ha. Ah. Huwag mo na ulitin yun. Hindi ako makahinga halos. Oh, <laughs> nakakapagod. Ay, oh, ka na. Lumarga na tayo para maaga din tayo makauwi. Eh, mahal. Oh. Pag ba nakauwi tayo na maaga, pwede bang... Pwedeng, pwedeng ano? Ano yun? Ang na naman. Sige na. Ay, nako Ben. Tia. Ay, tara na, nagugutom na ako. Naku, mahal. Mukhang mahirapan tayong makauwi nito ah. Oo nga eh. Oras na. Dami pa yung pasahero nag-aabang ng basit ba? Eh. Mukhang pati mga taxi, wala. Teka, may meron. Kaya mo na nga. Mag-abang na lang tayo. Sige. Ay, mahal! Oh, bakit? Mahal, may taho, oh. Huh? May taho! Saan? Saan? Ayun, oh. Sa kabilang kali, bili mo ako, please. Bili mo ako, bili mo ako. Man, para kang bata, eh. Hmm, sige na kasi. Please, please, please. Ay, oo na, oo na. Sige na. Dito ka lang, ha? Pagkahaalis, tatawid lang ako at bibilang kita, ha? <laughs> Dalawa, ha? Ah. Dalawa? Hmm, favorite ko yun, eh. Okay, sige. Padagdagan mo ng Arnibal, mahal ah. Opo. Anak ng... Oh. Taho, sir. Ah, dalawa. Yung tig 5 po, tig 10. Yung tig 10 na, kuya. Tao yung nagpapabili niyan. Ah, yun ho ba yung nakaputing t-shirt sa kabilang kalye? Oo, oh, yun nga. Haha. Maganda, sir ah. Asawa niya, sir? <laughs> Oo. ah, mag-aanim na buwan pa lang. Nako, Katamis niyong mga ganyang stage. <laughs> Sinabi niyo pa. <laughs> oh, ito sir. Taho po ninyo. Ay sir, patugtog nga pala ng karnibal. Sige ho. Salamat. Oh sir, ito na po. ito, bayad. Ah, keep the change. Uy, salamat sir. <laughs> Mahal! Ito na yung tauho mo! Hmm, tagal mo eh. Gutom na ako. Punta na ako dyan! Wag na! Nandyan na ako! Eh, ako na! Shh mo itong babae na matigas sa ulo. Ah! Ito na! oh, uy! Ako! Tignan nyo yun, oh. Kawawa. Grabe. Kawawa naman. Makabuhay pa! Makabuhay pa! Tumawag yung ambulansya. Popo at Esmin, naglakad siya papalapit sa akin. Nakangiti, yung ngiting hindi mo makakalimutan. Yung ngiting nakita ko sa kanya nung una ko siyang makita. Pero kasabay nito ang pagkawala niya mismo sa harapan ko. Tinangay siya ng isang napakabilis na sasakyan. Nakita kong nakabulagta na siya sa kalsada. Ganun kabilis ang mga pangyayari. Duguan at wala ng malay. Dinala ko pa si Pia sa pinakamalapit na ospital na pwedeng magsalba sa buhay niya pero ang sabi ng doktor ay wala na at idineklara na siyang dead on arrival. Gumuho ang mundo ko, Popoy at Asmin. Hindi ko matanggap na wala na si Pia. At sa pagkawala niya, ay napabayaan ko ang lahat. Ang trabaho ko, ang sarili ko. Ni ayaw kong makipag-usap sa kahit kanino. Ang gusto ko lang ng mga panahon na yon ay ang lunurin ang sarili ko sa alak at mamanhid sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Ben! Anak! Anak! Buksan mo yung pinto! Nak! Nagluto ako ng paborito mo! Lika, kain ka na habang mainit pa tong sabaw ng sinigang. Ben! Oh. Lika na, nak. Kumain na tayo. Ayoko. Sige na, nak. Eh, nagluto ako ng paborito mo. Ayoko nga. Eh kahit konti lang, Ben. Sige na. Ayoko nga, sabi. Ah, alam ko na. Sabaw na lang. Kahit humigop ka na lang ng sabaw para kahit papano, may laman yung tiyan mo. Sinabi na ayoko eh! Hindi ako gutom! Wala akong gusto! Wala akong kailangan kahit ano! Pero anak... Pwede ba? Lumabas na kayo! Ben... Sabing labas na eh! Nak, maniwala ka man o hindi, alam ko. Naiintindihan ko kung anong nararamdaman mo. Pero, Ben, anak... Bakit ha? Nawalan din kayo ng asawa? Namatayan din kayo ng asawa, ha? Nasagasaan na rin ba si tatay sa mismong harap nyo para sabihin nyo sa akin na naiintindihan nyo ako? Hindi naman, di ba? Hindi naman! Hindi nyo naramdaman yung sakit. Yung lungkot, yung galit. Kasi wala ka na magawa. Kaya wag na wag niyong sabihin sa akin na naiintindihan nyo ako. Dahil alam kong hindi mangyayari yun. Ben. Alam ko lang naman na mapabayaan mong sarili mo. Para saan ba? Para saan ba? Dahil wala na siya. Wala na si Pia. Wala na yung asawa mo. Wala na. Wala na siya. Anak. Huwag siya umawa ka, Day. Nandito pa kami ng tatay mo. Ng mga kapatid mo. Yung, yung mga kaibigan mo. Oo, nas mahirap kang sitwasyon ngayon pero alam ko malalagpasan mo to. Kung nandito lang siguro ngayon si Pia, malamang ayaw ko na nakikita nagkakaganyan. Ben, anak, mahal na mahal ka namin. Nandito lang kami para sa'yo. Nandito lang kami. Hmm. na pala. Ikaw, nandito ka? <laughs> Bakit? Bawal na ba ako magluto sa sarili nating bahay? Pero... Ikaw talaga. Ano bang nangyayari sa'yo? May lagnat ka ba? Patingin nga. Oh, wala naman ah. Yung ano kamay mo. Tumampiso na ako. Pero, pero paano nangyari yun? Paano? Hmm, tamang-tama. Maluluto na tong paborito mo, oh. Tara, kainin na natin to. Sinarapan ko to. Yeah, di ba? Di ba? Ay, ang asawa ko talaga. Hindi nga dito, maupo ka. Hmm, mahal ko, parang bata. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Tinan mo yung sarili mo. Oh. Hmm, ang dungis-dungis mo na. Hindi ka na naniligo. Yung buhok mo. Ay, ang haba na, tas ginagawa mo pang pangmumugang alak. Ano to? Papunta ka na sa taong rasa, ganun. Mahal. Ay, nako, Bentot, ha. Di ko gusto yung ginagawa mong ganito. Aba, pinababayaan mo ng sarili mo eh. Hindi ganyan yung asawang pinakasalan ko. Alam, alam ko, alam ko. Pero, pero hindi ko na alam kung, kung paano maging katulad ng dati. Ben, alam mo, ayaw mo lang kasing gawin. Kasi? Kasi, nasasaktan ka pa. <laughs> na hindi mo pa natatanggap na wala na ako. Hindi mo ganun kadali yun, Alam mo bang... Alam mo bang... Mahal na mahal kita, ha? Ako din ba? Sobra, sobra. Sobra kita ba? Diba? Alam ko naman yun eh. Noon pa. Hindi. Importante marinig mo. Importante ko na naman ako. Paano mahal kita? Sobra. Tandaan mo yan, ha? Tatandaan ko. Ikaw din, ha? Sana kahit na kahit na hindi na tayo lagi magkasama, sana hindi mo pa rin ako makakamutan. Sana. hindi. Hindi, hindi ko mangyayari yun. Payakap ka. Ay, tama na nga tong iyak na to. Nakakasira ng ganda eh. Ang mabuti pa. Kumain na tayo, okay? Masarap tong niluto ko. Sandali. Oh, bakit? Hindi pa pwede. Sigurado ka na lang. <laughs> ano ka ba? Asusunog tong niluluto ko. Pero ikaw, kung gusto mo kumain ng sunog, okay lang din. Sige na, ito ka lang. Kahit sa salila mo. Mahal talaga, oh. Ben! Anak! May dala akong pagkain para sa'yo. Ben! Tignan mo to si nanay. Oh. Huh. Pia? Pia! Pia! Pia! Ben! Pia! Anak! Nay! Si Pia po. Si, Pia, nandito siya, Nay! Anak, hindi. Nananaginip ka hindi, lang. Nay, hindi, Nay. Nandito siya. Alam ko, nakita ko, nandito siya! Anak, pagod ka lang, ha? Ilang linggo ka na rin walang maayos na tulog mo na... Magbayad yung maniwala sa akin, Nay! Nakita ko nga siya! Eh. Nandito siya, Nay! Nandito siya! Hindi naman sa ganon. Kaya lang... Ay, nandito siya. Nakakap ko pa nga siya. Eh. O sige na, nak. Iiyak mo lang. Kung yan ang mas makakagaan ng loob mo. Sige lang. Nandito lang si nanay, ha? Nandito lang ako. Popoy at Asmin, nakita ko ulit ang asawa kong si Pia. Nakita ko siya, nayakap ko siya, nahawakan ko siya. Ang ganda-ganda pa rin niya. Walang kupas ang mga ngiti niya. Sa panaginip na yon, kahit papano ay naramdaman ko ulit ang asawa ko. Sa paglipas ng mga taon, sa tulong ng pamilya ko ay unti-unting naging okay ako. Nakahanap na ulit ako ng trabaho at kahit papaano ay nakakalabas-labas na rin kasama ng mga kaibigan ko. Kasabay nito, hindi may iwasan na may mga makilala akong mga bagong tao. Mga bagong kaibigan, kasama na nga rito ang ibang mga babae. Aminin ko po, Poetasmin, nagkakagusto ako sa iba pero sa hindi may paliwanag na dahilan. Sa tuwing gagawa ako ng paraan para lapitan o kausapin ang isang babae, ay laging nagkakaroon ng aberya. Sabi ng best friend kong si Jerry, baka naman talagang naduduwag lang ako. Kaya hayon, siya na mismo ang gumawa ng paraan para finally ay may makadate na akong babae. At dito ko na nga nakilala si N. Eh, Tol, ano kaya natin itong gawin? Labo mo naman. Nandito na tayo, oh. tsaka bakit naman? Hindi eh, kaya masyado pa maaga para sa mga gantong bagay. Maaga? Ano maaga? Eh, magtatanghalian na ako. Oh. Nagugutom na ako eh. Sa ulo ka. Eh, di ba sabi mo masyado pa maaga para dito? Hindi, eh, parang ang ibig ko sabihin ay eh, yung date-date na yan. Di ba masyado pang maaga? Ha? Hindi ko gets. Pare, magtatatlong taon pa lang mula nang mawala si Pia sa atin. Tapos eto ko, makikipagkilala sa hindi ko alam kung kaibigan mo ba talaga o saan mo lang nakilala. Eh, may point ka naman dun, pre. Naiintindihan ko yon. Pero, magtatatlong taon na nga, oh. Bigyan mo naman yung sarili mo ng chance na maging masaya. Ano, sa pakikipag-date? Hindi, hindi lang dun. alam ko lumalabas-labas tayo, pero alam mo yun, may kulang eh. Lagi kang nag-hold back. Lagi mo kasing iniisip, paano si Pia? Paano kung ganito? Paano kung ganyan? Eh kung nandito nga lang si Pia, sigurado ako, gusto ko nun maging masaya. Gusto na na pagpatuloy mo yung buhay mo. Pero tol, yan na pala si Emmy. <sighs> Nako Jerry, pasensya ka na ha. Medyo traffic kasi eh. Kanina pa ba kayo nandito? Hindi, ayos lang. Rarating-rating lang din namin. <sighs> Ah, ganun ba? Oo, ah, nga pala si, si Ben, best friend ko. Pero parang mag-utol na rin kami niyan. Siya yung nakikwento ko sa'yo sa opisina. Ah, siya pala yun. Hi, Ben. Emmy. Ako si Emmy, katrabaho ni Jerry. Uh, hi. Um, kumusta? <laughs> Ayos lang. Medyo haggard lang kasi sobrang traffic eh. Eh, mukhang napaghintay ko pa kayo. Ah, hindi, hindi. Uh, sakto lang. Kararating lang din namin. O, paano? Tara na? Tara, tara na? Eh, saan? Eh sabi kasi nitong si Jerry, magpapatulong daw kayong humanap ng tiles. Tiles? Oo, oh, tiles. Yung tiles sa banyo. Yung kapatid ko kasi ahente ng mga tiles eh. Dadalhin ko kayo sa office nila baka sakaling may mapili kayo. Teka lang. Jerry, ano yung tiles na sinasabi niya? Ha? Ha? Ah, ano, eh, di ba, ano, nagpapagawa ka ng banyo ngayon? Sabi mo, naghahanap ka ng magandang tiles, pwedeng, yung, yung pwedeng ilagay sa banyo nyo? Ah, hindi ako nagpapagawa ng banyo, tol. Eh, sino may kailangan ng... Ay, ano, ako pala. Ako, oo, ako. Uh, ako talaga yung, ano eh, nagpapagawa ng banyo. Natama <laughs> ako. Eh, hindi ko ba nabanggit sa'yo, Emmy? Hindi eh, kasi ang sabi mo... Uh, ang sabi ko, ano, di ba? Ako yung, ako yung nagpapagawa. Ah, uh, eh, sige, tara na. <laughs> oo, oh, sige, tara, tara. Tol, talis talaga ha. Sumakay ka na lang. Ano, Tol? Okay ba si Emmy? Alam mo ikaw? Loko-loko talaga eh, no? Kumuha ka talaga ng kwento para lang maipakilala ako doon sa babae. Eh, ano gusto mong gawin ko? Sabihin ko sa kanya na, Uy, Mimi, makipag-date ka naman sa utol ko. Bagay kasi kayo eh. Ah, ulo ka talaga, no? Manala ako sa'yo. Ewan. Pero aminin hmm. mm. maganda siya, no? Oh, well, mukha siya mabait. Tsaka maganda. Kahit alam niyang pinagloloko mo siya tungkol sa tiles na yan, sinakyan ka lang niya. Eh, pero maganda nga. Oo na. Well, maganda nga siya. <laughs> so gusto mo na? ligawan na natin. Ano? Alam mo, pre, parang tanga, no? Ano nga? <laughs> Alam mo, pare, pagod lang eh. Matulog ka na, dito na ako. Pa yan. <laughs> Eh, nandito na pala tayo eh. Sige na, sige na, umuwi ka na. Di, hintayin na kitang makapasok sa bahay nyo. <laughs> Ano? Bata lang? Sige na, pasok na. Sige. Teka, nasa na ba yung susi ko? Ito. Ha? Ako, ayos ka lang ba dyan? Ah, yung ano, yung, yung susi. Ha? Ba- bakit? Ano nangyari? Ah, ayaw mag-work ng susi. Ha? Ayun. Posible naman. Anong imposible? Ito nga oh, ayaw. Sus. Amin na nga. Tol. Oh. Ano? Ano pinilinig? Ha? Huh? Bukas na. Salamat. Ben, ano? Okay ka lang ba? Ha? Bakit? Naumutla ka eh. Tol, wala ka ba talaga naririnig? Naririnig? Wala! Ano ba yun? Ano yun? Sa may ilaw, tingnan natin. Sino yan? Ang tao ba dyan? Wala sa bahay niyo eh. Sa kwarto. Ako na, Toy. Ako na. Sino yan? May tao ba dyan? Wala ka ng kawala. Wala ka ng tatakbuhan. Huli! Ay, tol, walang tao. Wala din sa ilalim ng kama. Eh, ano yun? Popoy at Tasmin, ano nga kaya yun? Ano nga kaya yung narinig kong babaeng umiiyak? Bakit ako nahirapang buksan ang pinto ng bahay namin? At bakit kumalabog ang pintuan ng kwarto na wala namang tao? Miski ako ay hindi ko may paliwanag. Pero sabi ni Jerry ay imahinasyon ko lamang yun. Nakabukas din daw ang bintana ko sa kwarto kaya maaring ito ang dahilan kung bakit kumalabog ang pintong yon. Dahil sa mga sinabi ni Jerry at sa matinding pagkumbinsi, hindi ko na ito pinansin pa at pinag-isipan pa ng kung ano-ano. Hashtag Dear MOR Asawa Dear MOR Popoy at Asmin, buwan pa ang lumipas at mas naging malapit kami ni Emmy. May magandang mukha, mapupungay na mga mata, at malumanay na boses. Habang tumatagal ay nararamdaman ko na mas uh, gusto ko pa siyang makilala kaya naman isang araw ay niyaya ko siyang lumabas na kaming dalawa Oo, na kaming dalawa lang at hindi kay kasama ang kaibigan kong si Jerry. <laughs> Oo nga eh. <laughs> Grabe nga yun si Jerry. Teka, wala pa yung girlfriend. Atin natin lang to ah. Oo. Bakla talaga yun. Talaga ba? Oo. Pero huwag mong ipagkakalat. <laughs> Magkaibigan nga talaga kayo. Parehas kayong mga siraulo eh. o paano, dito na ako ha. Ah... Uh... Dito na pala. <laughs> Oo, dito na. Sige. <laughs> Salamat ah. Ako ang dapat magpasalamat. Well, salamat ka. Salamat kasi sumama ka sa kanya. Sus, eh bakit naman hindi, di ba? Eh, syempre. Oh, syempre ano? Mm, <laughs> wala. Ikaw talaga. Magkaibigan naman tayo eh. At saka... At saka? At saka gusto rin naman kitang makasama ng... alam mo yon tayong dalawa lang. Talaga? Oo naman. <sighs> Speechless ako dun. Eh. si <laughs> talaga, oh. O paano? Pasok na ako sa loob, ah. <laughs> Sige. Good night. Um, good night. <laughs> Ah, Ben? Ha? <clears throat> Thank you. Ben. Mag-iingat ka pa uwi, ah. Ben, Ben. Narinig mo yun? Ha? Ang alin? Ben sa akin. Ben, ano ka ba? Tayong dalawa lang yung nandito, oh. Walang katao-tao sa street namin. Oo nga na. Alam mo, pagod lang yan. Hinatid mo pa kasi ako dito, eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi na kailangan. Pero... Sige na, umuwi ka na para makapagpahinga ka na rin. Sige. E text mo ako pag nakauwi ka na, ha? Oo. <laughs> Oh. Ah. Sige. Oh, Pasay, Pasay, Pasay, Pasay, MRT, LRT, Rotonda! O, oh, maluwag pa, o! Oh. oh. maluwag pa! Pasay, Pasay kayo dyan! Sige! Oh, mga bagong sakay dyan! Bagong sakay! Oh, bagong sakay! Sino yan? Ah, ah, sir, saan ho kayo? Saan ba yung nanggagaling? Ben. Ah, sir, anhanap nyo, sir ba yun? Uh, sir! Okay lang kayo? Sir! Ha? Ah, ha? Ah, okay lang ho ba kayo? Ah, oo, uh, oo. Oh, oh. Okay lang ako. May hinahanap po ba kayo? uh, wala. Wala naman. Ano lang, um... Ano, sir? Wala. Wala. Uh, sure kayo, sir? Ah, uh, uh, ah, sige po. Ah, uh, saan ho kayo? Uh, hanggang saan lang ba to? Ah, ito po, ah, Pasay MRT LRT po, sir. Isang pasay. Sige po, ah, ito sir, ticket. Salamat. Hmm. Abayad. Ah, salamat sir. Oh, yung iba pa dyan oh! Mga kasasakay lang, mawala pang bayad, wala pang bayad oh! Isang boses ng babae ang ah, makailang ulit na tumatawag sa pangalan ko, Popoy at Yasmin. Pilit kong hinahanap kung saan ito nanggagaling pero hindi ko talaga ito makita. Ikinwento ko ito kay Jerry. Sinabi niyang wag ko na lang itong pansinin at baka dala lang ito ng pagod at ng uh, imahinasyon. Habang tumatagal ay mas lumalalim ang pagkakaintindihan naman namin ni Emmy. Isang gabi, nang sunduin ko siya sa kanilang opisina ay bumuhos ang napakalakas na ulan. At sa sobrang lakas nito, kahit na nakapayong kami, ay para kaming ah, mga naligo pa rin sa ulan. Nagpresenta ako na sa bahay na muna kami tumuloy magpatila at makapagpalit na rin ng mga tuyong damit. Sa Cavite pa kasi nakatira si Emmy at ayoko naman siyang pauwiin ng ganun ang uh, sitwasyon. At nang makarating kami sa bahay, may mga pangyayari na mahirap maipaliwanag. Oh, dito na tayo. Saan? Eto. Higa, dali. Eto na. Ang lamig. Eto na. Sususian ang lang tong pinta, ha? Bilisan mo naman. Oo na, eto na. Ano bang problema? Mabuksan eh. Ha? Ano bukas oh? Akin na nga ako na. Oo, yan. Bukas na. Halika na. Ben! Ha? Nabuksan ko na. Ah, oh. Tara. Pasok na. Pasok na. Um, pasensya ka na, Amy, ha? Maliit lang bahay ko. Naku, ano ka ba? Ako nga tong dapat humingi ng pasensya, eh. Hindi dapat ako nandito. Huh? Bakit naman? Eh, syempre, bahay niyo to ni Tia. Alam mo yun, parang hindi magandang tignan at saka baka may masabi pa sa'yo yung mga tao. Alam mo kung nandito na si Pia? Sigurado, hindi ka na niya hayaang umuwi ng Cavite na ganyang kalakas ang ulan. <laughs> Siguro talagang ang bait ni Pia, no? Sinabi mo pa. Kasal niya to, no? Ha? Itong picture na to. Ah, oo. Um, sa West lang kami kinasal. Sayang nga eh. Sayang kasi hindi ko siya nabigyan ng isang magarbo at sambahang kasal. Pinawi kasi ulit siya sa akin. <laughs> Mahal na mahal mo siya, no? Hindi naman siya nawawala sa akin. Lagi na siyang nandito sa puso ko. At alam ko ngayon na may minakilala ako magturo sa akin kung paano maging masaya ulit at eh, kung paano maging totoong masaya. Nakangiti na rin siya at masaya para sa akin. <laughs> Talaga? Hmm. Ben? Naku, sorry, sorry. Hindi ko sinasadya. Natabig ko yata yung picture niyo eh. Naku, sorry talaga. Hindi ko sinasadya. Ben? Bakit? Wala ka pang naririnig. Naririnig? Oo. oo. Wala. Ano ba yun? Ako ba mimiyak pa eh? Ha? Wala akong naririnig na umiiyak. Emi, eh, meron. Merong babaeng umiiyak. Ben, walang umiiyak. Wala akong naririnig. Ben? Ben! Ha? Wala akong naririnig. Okay ka lang ba? Oo. Okay lang. Okay ano? Ay, salamat. Bumalik agad yung kuryente. Ben, pwede na ba tayong magpalit ng damit? Ben. Oo, ah, oh, sige. Um, kukuha lang ako ng damit sa kwarto. Ano yun? Wala. Yung, yung hangin lang siguro. Popoy at Asmin, gaya noong una kaming magkakilala ni Emmy. Naulit ang mga paramdam at mga pag-iyak sa loob ng aking bahay. Ang pahirapang pagbubukas ng pinto at ang pagbagsak-bagsak ng mga pintuan ng aming kwarto. Coincidence lang ba itong lahat? Gawa lang ba talaga ito ng imahinasyon ko o talagang meron lang gustong sabihin ang babaeng lagi kong naririnig na umiiyak? Popoy Tasmin, ng gabing yun ay hindi humina ang ulan. At ang sabi ko kay Emmy ay magpaumagan na lang sa, kami sa bahay. At sa gitna na nga ng aming pagkakatulog, ay narinig ko na naman siya. Narinig ko ulit ang boses ng isang babaeng umiiyak. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Ba't mo ba akong inugulo? dito! Pwede ba tama na? Tama na! Tumigil ka na! Ikaw ang dapat na tumigil! Kayo na babae mo! Ang sabi mo ako lang. Ang sabi mo tayong dalawa lang. Nagsumbahan tayo, di ba? Di ba? Di ba till death do us part? Nasaan ang pangako mo? Tina, nandito pa rin ko yung binibitawan. Wala ka! Ah! Sinungaling! Kita ni isang segundo ng ligaw mula sa isip at puso. Sino siya? Sino siya? Si Emmy. Piya siya sa Emmy. Mabuti ko siya kaibigan. Uh, at oo, inaamin ko, nahuhulog na yung loob ko sa kanya. Pe- pero hindi ibig sabihin napapalitan ka niya sa buhay ko. Maigitan. Kaya yung sa atin, yung natin, ayun, sa atin yun. At isa yun sa pinakamagandang nangyari sa akin. minus two. o Poetasmin. Nakita ko ulit ang yumao kong asawang si Pia sa panaginip. Galit na galit, umiiyak, nasasaktan. Siguro nga mali ako. Siguro nga masyado pang maaga para may maramdaman akong espesyal para sa iba. Pero hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Sa panaginip, sa panaginip kong yun, sinabi ko sa kanya kung ano ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko rin sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin na kahit na anong mangyari ay hindi siya mapapalitan ni Numan. Nakita ko sa mga mata ni Pia sa panaginip kong yun ang unti-unti niyang pagkalma. Wala pang isang segundo. Tuluyan na siyang nawala sa paningin ko. Magmula nga noon ay hindi ko na naramdaman pa o narinig pa ang babaeng umiiyak ang babaeng tumatawag sa aking pangalan. Sa totoo lang po, Poya Tasmin, ayokong isipin na si Pia yon. Alam ko kasing wala siyang ibang ginusto kundi ang maging masaya ako kahit pa hindi ko na siya kasama sa mundong ito. Marami siguro sa inyo magsasabi na gawa-gawa ko lang ang kwentong ito. No, kaya naman, pwede nilang sabihing Nako lang ako dahil iilang taon pa lamang mula nang mamatay ang asawa ko ay meron na ulit akong panibago. Popoy at Tasmin, okay lang. Maiintindihan ko yon. Kanya-kanya naman tayo ng mga paniniwala. Pero ang sa akin lang, sa maliwala man kayo sa hindi. Ang lahat ng ito'y nagsilbi sa aking leksyon. Sa ngayon ay nananatili ang matibay at malalim na pagkakaintindihan namin ni Emmy. Mas kinikilala namin ang isa't isa at ine-enjoy ang kung anumang meron kami. Hanggang dito na lamang po po Yasmin. Maraming salamat at sana ay mapagbigyan ninyo ang kwento kong ito. Lubos na gumagalang Ben Hashtag Dear MOR asawa. Hi, Esme. Paabot naman ng uh, kalahating case pa rito sa banda Tsaka manina rin ng konti. Case lang ah. Sige Yung Case lang ha, ah. walang laman ha. Ah. ah, oh, sige. Ano bang case? Gusto casing ng ano bang model? Ah, <laughs> ano bang model ng cellphone? Ng Cellphone. Casing ng... Cellphone pala binibenta nito. Ano ka ba? Tindera lang ko ng Sayang. cellphone. Babayaran din sana kita ng ah, case eh. Ay, Case sa lips. Depende kasi case to case basis yan eh. Kung eh, di Oo. case kita, case mo ko. Yun ang case to case basis. Ayaw mo? Eh kung balibagin kita ng isang case. Ay, mambabalibag pa. Tagal nang di nakakaano ng kiss. ah. Excuse me, I don't need cases. Ah. <laughs> I need love. Charing kami. <laughs> Ay nako mga kapamilya, yan na nga po ang ah, pagtatapos ng ah, kwento ni uh, Ben. Ayan, Yan. at na-confirm natin na hindi naman pala isang papampam na multo lamang ang nagpaparamdam. Aha. Ikaw ano Hindi, sa tingin mo? Yung asawa lang pala yung umieksena. Na ikaw sa tingin mo, asawa niya Ano? talaga yun? Kasi hanggang sa huli, sabi ni Ben, Oo. Oh. ah, sana hindi talaga asawa ko yun. Ayun. No. Kasi ano eh, uh, pagka sinabi mo ang uh, salitang subconscious, mm-hmm. 'di ba? Meron tayong lahat niyan. Sa pangapanaginip natin, 'di ba? Uh, sinasabi nila kahit ng mga scientific. Kaya liwanagin mo 'yung subconscious, hindi yan, maintindihan niya ni Dali, Aling Bara. Yan nga 'yung na ano, yan 'yung uh, unconsciously Okay, hindi natin masyadong iniisip kapag ka tayo'y uh, gising na gising. Ayan, pero kapag ka yung subconscious natin, yan yung nasa sa loob natin na gusto ko ng ganitong bagay Ayun. o ito ang gusto kong gawin na sa realidad hindi yun ang ginagawa mo. So, okay, sinasabi mo sa realidad mo na nagmo-move on na ako, pero subconsciously, hindi ka pa talaga naka-move on. Ayun na Ganun nga. yun. Baka yun ang mga dala ng ano. Yan. Na baka si Ben din at ang kanyang utak ang uh, may likha nito. Nga lang dun sa pagbagsak-bagsak at paglagabag ng mga pinto, yun ang mahirap ipaliwanag. Hindi, mahi, may, may, may paliwanag dyan. Ano? Yung sa pinto, maluwag lang ang bisagra niyan. <laughs> oo, may mga may ganyan kami pintuan. Eh. Mahangin eh. yung bintana. Correct. Pwede at saka, rin. oo nga, mahangin yung bintana, tapos yung pintuan, uh, maluwag ang bisagra, yung mga hindi naman mabuksan ng pintuan, mm. baka kinakalawang na kasi yung lock. Pero bakit pagka ibang tao magbubukas? Oh. ano? Pero Hindi kasi pwede may tinatawag rin... tayong golden hands. <laughs> yung mga yung magaan ang kamay sa mga bagay-bagay, di ba? Meron ibang mabigat ang kamay, di ba? Nakakaano. At meron yung iba may, may saklepto. Ay, yun. Pagkabukasan ng mga nakalak. Ayun, ma- malikot ang kamay. <laughs> Ganyan. Ayan, pero ano, ano pa man, maraming salamat Ben ha. Alam naman natin na hindi natin ito first time narinig sa kwento ni Ben. Mm-hmm. Ayan na merong uh, mga nagpaparamdam na mga... Pero for sure, yung asawa mm. mo gustong sumaya ka. Ako rin. Kuya Ben, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. At uh, siguro yun nga, yung subconscious mo lang talaga yung nagsasabi na gusto mo na mag-move on pero ayaw mo pa rin talaga. Uh-huh. Kaya siguro marami kang ganyang naiisip. Mm o baka yun nga nagpaparamdam yung asawa mo kasi gusto ko na talaga niya mag-move on. Mm-hmm. Tsaka yun, kailangan ng matindi-tinding uh, pagdarasal. Pagdarasal at pagdarasal matindi-tinding uh, eksena katulad nung uh, yun nga mag-usap kayo ng asawa mo kahit sa panaginip mm-hmm. na gusto ko na mag-move on, uh, wala naman talagang papalit sa pwesto mo 'di ba? Sa puso ko nga lang andito ko eh. Nandiyan ka sa kabilang buhay na. Correctional. Oh, mm. kaya naman. Oh. Ito, basahin lang natin ilan sa mga interpretasyon <laughs> ng mga kapamilya natin, reaksyon. Jason Gaite, sabi niya ang lungkot naman ng story. Kuya, puntahan mo siya sa puntod niya. Dalhin mo rin yung uh, babaeng bago mong gusto. Ipakilala mo siya ng maayos. For sure, mami, uh, namimiss ka lang niya kaya nagpaparamdam siya sa'yo. Pero lagi mong tatandaan na nawala man siya sa mundong ibabaw kahit kailan hindi ka mawawala sa puso't isipan niya. God bless you Kuya. Uh, listening from Mandaluyong City. Hello uh, sa Team Walwal and uh, Team uh, Omsim. Lidya Larga. Larga. Larga, tama lang ang ginawa mo Kuya Ben. Kinausap mo yung kaluluwa ng asawa mo para hindi ka naguluhin niya, pa niya wala na siyang magagawa kasi kaluluwa lang ang asawa mo, Kuya Ben. Mm-hmm. Ayan, uh, sabi naman niya, May May Heron, uh, ah, Kuya Ben, hindi ka pa makalimutan ni Ate Pia at hindi mo rin siya makalimutan. Kaya parang naisip mo na nakakasama mo siya. Mag-pray ka po, Kuya Ben, ha? At uh, hello sa Geron family ng Tunasan Muntinlupa. At uh, yan, mga lagi nakikinig. Salamat po! At mula naman sa paboritong amoy ni Popoy, si Valerie Aloe <laughs> Vera. no, hindi ko gusto. <laughs> Paborito amoy mo, ng aloe vera. Hinahanap-hanap mo kayang ano. Hindi ah, talaga. Ano, dalahan nyo nga si Popoy ng aloe vera. Gusto. Naghahanap yung aloe vera eh. <laughs> gusto ko yung ano niyan. Gusto ko ipahid sa muka. Pero... Hanggat maaari ayoko maamoy. Ayan. Kaya hindi ko na lang din ginagamit. Kasi diba pampakinis daw yan ng ano eh. Mm. Ng uh, muka, di ba? Ng skin. Pero Naku. yung amoy talaga, Diyos me. Oh. Hindi talaga. Mga kamaarte nakikiamoy ka na Baka lang. amoy aloe vera ka rin ha. Oh, excuse me. E. Hello. Malayo ang amoy ng aloe vera sa amoy ng suka. Ay, eh, <laughs> At ng Nako. patis. ng patis. At nang sabahan mo pa ng bagoong. Charing oh. keme. Yung patis medyo, yung amoy patis medyo mm. madaling ano, madaling mawala. Oh. Yung amoy ng aloe vera tila malala. <laughs> Ayoko. Kumakapit. Pati patay ni sasaktan, paano na kaya tayong mga buhay pa? Ah, kaya mm. yung mga may shota dyan, mag-ingat kayo. Wala, mm. may, may pasok lang ha. Ah. Ingat kayo sa pagtawid kasi. Huwag kasi padalos-dalos. Ben, mas mabuti pang pumunta ka sa puntod ng asawa mo. Tapos magsindi ka ng kandila at sabihin mo lahat sa kanya kung saan ka na masaya ngayon. Mhm. Ayan, at sabi naman ni ah, Emmanuel ah, Tapia, ah, buti na lang natapos na ang pagpaparamdam. Guti, ah, gusto lang ata niya ah, Pia ng uh, closure bago pa man ang uh, lahat. Kapag natanggap talaga natin ang isang bagay, lahat ay magiging okay na. Ang ganda ng uh, story. Ayan na. Uh, well, ang uh, well, ang uh, final ko masasabi dito, ako kasi Hasmin kapag ka, uh, may paniniwala ako na kapag ka ang tao lumisan man uh, sa mundong ito, Okay, nawala na sa piling natin, tapos na ang lahat ng business niya rito. Kahit naisipin pa natin o sabihin pa natin merong mga unfinished business, merong pang babalikan, may hindi na pirmahan, uh, may mga pagpaparamdam para sa akin kapag ang tao uh, tapos na ang uh, at lumisan na, patay na, andun na siya Okay, mm katawan na lang yung kapiling natin dito kahit paglamahin pa natin yan yung spirito niyan, nandun na yan sa kabilang buhay at oras na niya kinuha na siya ng uh, may kapal. Okay, kaya para sa akin din, uh, makatulong pa rin yung pagdarasal at nasa sa atin hindi problema, nasa sa atin yung acceptance na hinihintay. Ako okay. naman masasabi ko diyan, the heart never forgets. <laughs> you may mm-hmm. find someone and leave Ah, Cherry Kim. <laughs> you may find someone and live your life, but an old memory back in your life, but the heart never forgets by Lian Rhymes. Charing <laughs> da. Pero hindi, hindi naman nakakalimot talaga ang puso, mga kapamilya. Mm-hmm. Kaya ako, naniniwala ako kahit mga multo yan, kaya sila bumabalik-balik kasi hindi pa rin nila makalimutan yung pagmamahal na ibinigay nyo sa kanila. Mm-hmm. Di ba yung mga buhay nga gustong bumalik-balik, yung mga multo pa kaya. Pero hindi Lahat lahat ng buhay bumabalik-balik. Mm-hmm. mm Na, ba't may bumalik? Ha? May bumalik Uy, na. Oh. Hindi mo lang alam. Ay! Oh. Ay, magugulat ka na ng one time. Papalitan ko na ng aking ano, primary picture. Nako. Hindi mo. Hindi. Buhay? Oh. Or 1. Ah, uh, oras na natin, 1.47. Ano mo talaga, ano, kahit kailan. <laughs> Balik muna bago kami maniwala. Hintayin mo. Eh. Mahintay ka pa mga 10 years. Charing carrot. 12 minutes eh, bago mag alas 2 ng hapon, mga kapamilya. 148. At hello sa, ayan, mga kanina pa naghihintay ng kanilang uh, ah, papate. Mga taga B-Boy Footwear. Ayan, sila Edmond, George, Diego at Randy. Pati na rin yung mga taga Boy Mar uh, Egg Dealer na sina Ken at uh, Arnel. At uh, yun, from uh, kaya kay uh, ah, Boss Macho. Ayan, maraming maraming uh, salamat po sa inyo. And, At, uh, ah, et, mm-hmm. oh, sige, mm-hmm. go. Hello kay Mr. Joel San Juan. I love you best from Roan. Hi din kila Kokoy, Rain, Zeal, Angela, Tantan, Sweet Liza Crizel at kay Francis galing din yan kay Roan. Mm-hmm. At uh, ganoon na rin sa Don Benitos ng uh, parang uh, sina Cheryl at uh, engineering ng uh, Marikina CEU Department special mention kay uh, Renan Recto. At dun sa mga ano ha, sa mga nakasama ko kagabi sa Daang Bakal, Marikina, mm-hmm. medyo nakigulo Ay, yung Halloween ako sa ano. Channeline. Jumain ba yung ah, ah. mga anak mo doon? Ah, uh, hindi. Akala ko yung isa nga doon si Atine. Eh. <laughs> Gulat ako, akala ko yung parang nakakulay red na Oo. nakaupo. Pagod na kasi sila. Ah, eh, okay. naki-Halloween Halloween party rin sila sa ano, saan yan? Sa Loyola Grand Villas. Ay, shala. Oh. Tapos ikaw sa Daang Bakal. Oh, sa Daang Bakal. Bakit? <laughs> eh, doon ako lumak. Doon doon ako sa Bandaron ano eh. Buma, bu, mga Tapos sa Grand Village. Oh, hello sa mga Bernadette boys dyan ha. Maraming maraming uh, salamat po sa inyo. At syempre, maraming salamat din sa mga gumanap sa ating uh, kwento ngayon. Si uh, Ben ginampanan ni Jag Kamat. Ang gumanap na Pia, si Jem Verlin Abad. Ang gumanap namang Emmy, Cindy Basena. Ang gumanap na Jerry, si Alfred Aline Labatos. Si uh, Nanay Dang. Ayan, ang nanay ni Ben ay ginampanan ni Manilyn Abanyo. At ang gumanap, ay ang gumanap, <laughs> charing Kevin. Ang ating editor, walang iba kundi si Jocko Loco. At syempre, ang ating writer ay si Ren De Gia. Ayan. Araw po ng mga buhay ngayon, All Saints Day. Lahat tayo mga santo. Bukas pa ang araw ng mga kaluluwa, ng mga Naman yumao. Ayan na, ah, All Souls Day. Pero may <laughs> pasok na. Ayun na okay. lang. Uy, ha, ah, para sa mga nasa labas nga po ngayon, ingat-ingat. Uh, ah, ingat po sa paglubog sa putik. Correct. At para <laughs> ingat din na ah, yung mga multong bakla, ah. <laughs> yung kanina ah, kong pinapaalala. Sinasabi ko sa inyo, ha? Medyo maaga-aga ang pagdilim ngayon. Aya, ah, correct. Please Malaking lang. check. Please lang walang pwestuhan sa likod ng nicho, ha? Oo, kandila ang inyo. Lalong-lalo na sa ibabaw ng nicho. Hoy, kandilang may apoy sa ibabaw ang inyong as- atupagin. Correct. Oh, At hindi yun yung lang- kandilang ano ha. Ah. At yun lang ititirik. <laughs> Ititirik. Ititirik. Mm-mm. Itatarak sa nicho. <laughs> Huwag kayong magtatarak ng kandila sa kung saan Oo. saan. <laughs> Oh, Huwag magpapatarak. Huwag magpapatarak ng kandila. At ang inyo Hindi mga... kasi baka mag-earwaxing mm. sila, di ba? Candling. yeah, ear candy. Oo. Ay, nakakaano yan. Doon itatarak yun. Oo, Parang ta- isasaksak eh. Ah, tapos sa oh. mga titirik lang, kandila ha. Tama. Yung mga mata. Yung mga <laughs> mata niyo ititirik. Hindi nyo mababantayan yung kandila. Correct. Okay. At maging alerto po tayo. Sabi ko nga maging alerto dahil di natin alam. Yung iba po, eh, akala nyo, napakapayapa ng nicho nila. Pero di all, <laughs> sa mga gilid-gilid, sa mga likod-likod na nicho, ha? At dapat dyan sa mga ano pala, sementeryo, dapat, di ba may mga sementeryo malalaking talahib? Malalaki ang talahib? Siguro tala naman na ano na yun. Dapat Siguro talagang gupitin nila yan kasi <laughs> nagiging taguan yan. niya ng mga multong bakla. kasi syempre matataas ang mga talahib, di sila nakikita. Uh, o oh, hindi, pero seryoso, ang inyong mga mga gadgets. Ayan na naman tayo. Tama. Baka magkakanakawan na naman. Magka- magkakaaway pa, magkakapit ba? Tsaka wag na po mag na, yung mga wag na po natin nakawin, yung hmm. mga bulaklak na may bulaklak. Oo, wag na. Mga kandila, na may kandila. Wag naman. Kaya pala yung iba. Ay, yung, pa- at tinanong ko one time yung kasambahay namin, si Richelle. Sabi kong ganun, ah, iniintay pala nila bago maano yung kandila. Bago <laughs> ah, ah. matunaw. Oo, ah, daw. May ganun Sabi eh. ko, Antaray, siguro dahil ano, syempre nga, uso na yung nakawan ngayon. Hindi. Kesa manakaw ng iba. Hintayin nyo na lang ano, matu- matunaw. Eh, Sinasabayan ng eh, dasal eh, 50 kasi kandila daw yung eh. tinirik. Mm. Ano no? so, 50 <laughs> kandila Ay, yun tinirik. <laughs> Inabot ng 3 days. Inabot ng 3 days sa may nicho bago umalis. Ba't na ba kasi 50 Oo. ano? Ay, kasi ganun niya kamahal yung ano niya, lola niya. Bakit nang aano ka ba? 50 <laughs> ano kandila. Yeah. Liwayway candles. Mm. At siya, <laughs> liwayway. liwayway talaga yun. Ah, ano, alam ko liwanag yun eh. Ha? Liwanag. Ay my gosh, yung liwayway pala, magazine pala Magazine yun, yun dati. <laughs> Ayan. O oh, bakit gagawa ko ng liwayway candle? Bawal. Napaka mo, ah. ha? At syempre, sa mga may iwan po sa bahay, ha? Ayan, baka yung mga kapitbahay nyo natatakot. Oh. O, natatakot. Baka sabihin, ala, meron parang umuungol dun sa loob ng bahay ninyo. Ala, oh, yan ala, nga. Yan na, biglang may multo. Oo, oo. Multo-multo. Magkasama si Koya tsaka si Yaya. <laughs> at saka baka po mamaya, pag sa mga daanan ninyo, may nakita po kayong, lalo po mga hating gabi na, mm. mga 12, ganyan ako. <laughs> Tingnan nyo po kung may umaalog na jeepney. <laughs> malamang sa malamang hindi po multo yan. Yeah. Tignan Ta- po. Ano po yan? Buhay yan, buhay. Merong, may, Hindi. may ginagawa sa <laughs> loob. Ah, kasi bising-bising nga ang mga ano natin, bantay bayan, mga Correct. tanod sa mga sementeryo. Oo. Kaya yung mga kalsada-kalsada, dinadaan-daanan lang yan. Nako, magiging pwestuhan. Ah, ingat po tayo. At kung ah, sakaling maging successful ang pwestuhan, mm-hmm. linisin nyo naman po ang inyong pinagdumihan. Tama, correct. Malaking tsak. <laughs> Wala pong mag ng bakas. <laughs> tama na. tayo mabubuking. Tama na, Saan tama kami? na. Nakasama nyo nga po DJ P, DJ Popoy, that's my Goa Popoy. At ako naman si Baby Girl Hasmin. Susunod, programang playlist mo at totoo na to, ka-join nyo na ang namis ng bayan, si Eva na tumambay sa kasilyas ng ilang araw. <laughs> Eva K. Ronda, dito lang yan sa MOR. 101.9 My Only Radio for, for life. life.